Պեկինում անցկացվող 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի ներկայացուցիչներ Թինա Կարապետյանն ու Սիմոն Սենեկալը 18-րդ տեղը գրավեցին Գեղասահքի պարային զույգերի պայքարում։ Չեմպիոնի տիտղոսը նվաճեցին Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները գրանցելով համաշխարհային ռեկորդ։ Օլիմպիական խաղերում Հայաստանի հավաքականն ավարտեց մրցելույթները։ 5 օլիմպիական ունեցող Հայաստանի թիմը վերադառնում է առանց մեդալների։ Մարզական վճռաբեկ դատարանը մերժել է Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի, Գեղազարքի Միջազգային Ֆեդերացիայի եւ Համաշխարհային Հակադոպինգային գործակալության բողոքարկումը 15-ամյա ռուսաստանցի գեղասահորթուհի Կամիլա Վալիևի ժամանակավոր հեռացումը սպորտից վերականգնելու գործով։ Վալիևան կմասնակցի մենասահքի մրցաշարին Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում Ռուսաստանի հավաքականի հետ նա Պեկինում նվաճել է թիմային օլիմպիական չեմպիոնի տիտղոսը։ Նա ձմեռային օլիմպիական խաղերից առաջ ունեցել է դոպինգի դրական պատասխան եւ հեռացված է եղել մրցումներից Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության կողմից։ Բերլինում ավարտին մոտեցող Fight Grand Prix շարքի առաջին մրցաշարի կիսաեզրափակում Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը պարտության մատնեց Կուբայի նախկին ներկայացուցիչ Լենիեր Դոմինգեսին եւ դուրս եկավ եզրափակիչ։ Կիսաեզրափակչի մյուս զույգը կազմել են ամերիկացի Հիկարու Նակամուրան եւ հունգարացի Ռիչարդ Ռապորտը։ Իսպանիայի առաջնության 24-րդ տուրում տեղի ունեցավ կատալոնական դերբին Էսպանյոլի եւ Բարսելոնայի մասնակցությամբ գրանցվեց ոչ ոքի 2-2 հաշիվը։ Խաղի հաշիվը արդեն երկրորդ րոպեին բացեց Բարսելոնայի կիսապաշտպան Պեդրին։ Էսպանյոլը հավասարությունը վերականգնեց Սերխի Դարդերի գոլի շնորհիվ։ Թիմի երկրորդ գոլը խփեց Ռաուլ Դե Թոմասը։ Բարսելոնան պարտությունից խուսափեց վերջին վարկյանին հոլանդացի հարձակվող Լյուկ Դեյոնգի խփած գոլի շնորհիվ։ Իտալիայի առաջնության 25-րդ տուրում Սասոլան ընդունեց Ռոմային, գրանցվեց ոչ ոքի 2-2 հաշիվը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը մայրաքաղաքային թիմի մեկնարկային կազմում էր եւ անցկացրեց ամբողջ հանդիպումը։ Ռոման 40 միավորով 7-րդն է եւ 2 միավոր հետ է 6-րդ տեղում ընթացող Լացիոյից, Սասոլան 12-րդն է 30 միավորով։